Metazian, bila. Aste azkeneno legez, metazian eh, bila atalean murgilduko gara, gaurkoan eh, biharko greba aztertuko dugu eneko kide den eneritz ogotamen jerekin. Kaix, egunon? Egunon. Zemuzun Bai. Bueno, suprezu dut eh, biharko dena prest, ezta? Bai, bueno, dena prez, bueno, azken orduko zeak lotzen beti ez, e, tratoren bat falta dela edo zerbait izatea beti eta hortxe. Uh Baina bai, indarrak, e, indarra bero duta daude. Bueno, lan e, erreformaren kontrako e, greba dago deituta, Euskal Gehiengo sindikalak eta Espainiako sindikatuak deituta, eta kontua da, e, bueno, e, egoera ez dela ona baino batez ere, irakin nabarmena duela lehenengo sektorean ez da? Mm, bai, bueno, lan erreformak e, justuki igual e, askotan zaila da, ez? Eh, greba deialdi haue gure sektoria, sektorearekin e, lotzea eta eta horrelako goiburua jartzen zaionean are gehiago, ez? Lan erreformaren aurka, ba askok leporatu edo arpegira botatzen digulako, ba, ba guk, guk ez dugula patronalik, hau da, geure buruaren jabe garela nolabait gure lanpostuetan badaude langileak nekazaritzan lanean daudenak baina ba Gipuzkoan eta horrela basertar gehi ba geure buruaren nagusi gara eta ez da errexe izaten askotan eh, lotura hori egitea ez baina nik uste eh, ba greba hauek badirela lan erreformaren eh, aurka eta eta murrizketen aurka baina badirela baita ere ba, beste, beste eredu ekonomiko eta sozial bat e, eraikitzearen aldeko grebak, Euskal Herriaren e, ba, esparru propio bat eraikitzearen aldeko grebak, eta, eta azkenean ba, kapitalaren e, gogo guziak betetzeko prez dagoen estatu baten e, aurrean tinko agertzeko grebak direla, ez? Eta, eta hildorretatik dira gure grebak ere e, esan duzu, bueno, baserretar bakoitza edo bakoitza bere buruaren nagusia dela, baina jendeak agian ez du ulertuko zuek ere elkartu behar hori indarra egiteko. Hala da ez, ba, dio bezala, azkenean e, inposatu nahi diguten eredu ekonomiko eta sozialoa dago atzetik eta horren kontrakoa da grebau. E, lan erreforma gu ere kaltetzen gaitu, ba, langile klase bezala ez, kaltetzen e, gaituelako, pobrezia deagotzen duelako, e, ongizat estatua zalantzan e, jartzen duelako, eta eta neurri horretan gu ere ba, kaltetzen gaitu ez. Baina dio da, mezela ez da reformaren aurkako greba bakarrik, orokorrean ba, kapitalaren eta eta eternizatu nahi duten e, sistema gortu baten e, kontrako greba ere badelako ba hor gaude gu ere ez. Pentsatzen dut laguntzetan eta eh, eragin nabarmena izango duela bizi dugun krisi egoera honek, ezta? Ba, iala da. E, dirua eskastu da bastar guzietan, e, gure lehentasunak ez diren kontuetan e, e, gazatzen dituzte diru asko eta asko, eta eta gero ba, esan dudan ongi izatea eta eta ba, gastu sozialetarako behar den diru asko eta eta baita ere nekazaritza aurrekontu etarako behar diren diruak ba, ba murriztu dizkigutez. Mhm. eta Bueno, murrizketa hortaz eh, aparte eragina izango duela noski, eh, azkeneko lehortek eh, ere, edo euri falta, hobesan horrek ere eragina izango du ez? Bai, e, hotzak oso hor ez, e, orantxeari ginen hemen izketan, eta, eta garagarra eta horrelako lehen gaiak lehortea dela eta e, jaio gabe daude toki askotan eta jaio den tokietan oso eskaz daude eta lehorteari gehitu behar zaio ez, ba, ba azken e, urteetan etxe bizitzarekin espekulatzen e, aritxu diren e, ba, agente horiek ez, ba, estatu batuetako Txikagoko burtsatik orain lehen gaiekin espekulatzen aritu izanak ez, eta eta horrek askotan ekartzen du, ba, behin baino gehiagotan e, esplikatu dudana ez, ba, ba lehen gaia, kartoa, soia, eta zerealak, ba, ba siloetan erreten nintzen dituzte, eta horrekin espekulatu, prezioa goian, eh, goia jota daudenean askatu, eta eta gure lehen gaiarekin, eh, gure janariarekin, eta munduko gozearekin espekulatzen ari dira momentu honetan, ez? Eta, mm eta hori ere salatu salatutako dugu. Bueno, ba, zu, e, suposatzen da, e, greba honekin, biharko greba honekin ez dela nahiko abezik eta egunetik eh, egunera e, borrokatu egin behar dela, ez? Bai, ala da, egunetik egunera eta egunero parean dugu ba, ez espada gure patronal propioa dugun industria beti, beti estutu eta estutu ez, ba, basare e, likadura sare osoaren kontrola bere egin nahi duena, e, mhm. koizpenak bere tokira eraman nahi dituena, eta kontua dena ba, bere interes bakarra elikagai merkeak berdin du nun ekoiztea, gero alik eta etekinik handiena ateratzeko ez, orduan gure eguneroko burruka hor dago ez, gure patronal propio mhm. hauei industriari eta espekulatzailei aurre egitean eta eta beste eredu bat elikadura subida utzan oinarritutako ba, eredu bat Euskal Herriaren zat, eh, hori, hori nola eh, lortzen, ez? Ez dakit biharko ze mobilizazio edo prestatu duzuen edo nondik nora ibiliko zareten eneko kideak? Ba, argi dago gure lehen leheneko lana baserrietan e, ba, goizean goize ba, animali bazka eman eta gure zerbitzu minimo partikularrak betetzea izango dela, mhm. baina noski, bain horiek eh, beteta kalea, kalea kartzera joango gara gu ere, e, iriburuetan e, e, izango gara gure traktorekin, e, traktorekin eta eta baita oinezko bezala ere, eta hori, ba, maiketerdietan abiatuko dira zutak iriburuko e, zati toki ezberdin, ezberdinetatik eta ondoren ba denak elkartu eta manifa nagusian eh, egiteko eta gero berdin baratsaldean eh, eskualdetan e, behituta dauden e, eh, mhm. mobilizazioekin. Amaitzeko, eneritz, e, manifestaziora joateko deia zabaltzeko eskatu nahi dut. Ba, ba zalantzarik e, gaben ikustet bihar egun potentea izango dela, denok kalean eh, egon behar dugula, gure hautsa entzunarazi behar dugula, eta hasieran esan dudan bezala, ez? Euskal Herriak e, bestelako eredu sozioekonomiko bat e, behar duelako, gure esparru propioa eraiki behar dugulako, eta eta ba, mundu aldeat, aldatzeko ba, herria mogoitxu behar du, eta kaleak bete behar ditugu, eta, eta ezinbestekoa da gutako bakoitzak bihar e, eh, alegin hori egitea ez. Mm Ba, eneritz, otamendi, eneko kidea mila esker eh, gurean izategatik beste bain, eta urren arte. Eskerrek asko zuei. Metazian, bila. bila.